Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes al Pim Pam Pum, el nou programa de música combativa de Ràdio Terra. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, com, com dèiem, benvinguts i benvingudes al Pim Pam Pum, nou programa de música combativa de Ràdio, de Ràdio Terra que s'emet els, els dissabtes eh, a Ràdio Terra i que s'enregistra els dijous al Casal Independentista i Popular Can Capablanca de Sabadell. Som un programa de música combativa, el primer que farem serà presentar-nos. Jo sóc l'Isma que us parla. A la meva banda esquerra tinc el nostre company Manol, el nostre company de l'ànima. Què dius, bonic, com estàs? Molt bona tarda, família. Benvinguts i, i benvingudes a aquest nou programa de, de Radio Terra, un programa històric de Radio Trama de, de Sabadell, que avui comença per primera vegada a emetre a Radio Terra. Així és. I també a la banda del, del Manol tenim el nostre company Eric, que dius, Eric, bonic, com vas? Ei, què tal, com estem? Ho hem aconseguit, eh, al final. Ho hem aconseguit. Ens falta el Tecles, però hem aconseguit muntar-ho. Ens falta el Ricky, el Tecles, que és un personatge del nostre programa molt entrenable i que ens estimem mogollon, que és el que fa que tot això funcioni. Avui el trobem molt, molt, molt a faltar i amb ell li dedicam aquest programa. Uh, som un programa... Digues, Eric. No, que, que jo tinc un dubte. Llavors, hem de dir quina edició de Pim Pam Pum és o no? Sí, a, aquesta és l'edició... Ara, a Radio Terra ja no. <laughs> Ho podem dir, no? <laughs> Clar. És l'edició 208, fa 208 programes que, que metem des del 2009 i és tot un, un, un orgull per nosaltres poder estar aquí amb totes vosaltres avui. Si us sembla bé, eh, per aquelles que no sabeu, us explicarem també que el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, de música reivindicativa, de música alternativa, que barreja estils tan diversos com poden ser eh, l'esca, el hip-hop, el punk rock o, o el hardcore, i que, i que té sobretot temàtiques polítiques i, i socials. A més a més, compta amb una, amb una secció molt especial que sempre escurre el nostre company Eric, que és la de llibres combatius, que avui també en principi ens la farà i que ja veureu que us donarem sempre informació de, dels millors llibres o els llibres més interessants per, per poder anar, anar llegint però el que sobretot fem és música combativa i amb aquestes estem. Comença el Manolo amb el, el primer trellazo. que ens portes avui, Manolo? Doncs mireu, avui per, per estrenar-me en aquest primer programa a Ràdio Terra i perquè totes sapigueu una mica de, de quin pal va el, el, el programa i de què tracta la música que, que fiquem aquí. Avui, en comptes de començar amb una cançó, començo amb un, amb un petit eh, monòleg de, de l'Albert Pla, que, que, bueno, que és un discurs que fa a una pel·lícula que es diu um, Murieron por encima de, de sus posibilidades, que és una pel·lícula del 2014 d'Isaac de i la Cuesta, i perquè es feu una idea, és enmig d'una conversa dins d'un centre psiquiàtric Uh, hi, ha, hi, hi ha uns quants allà que estan xerrant de, de què faran quan, quan surtin, no? I llavors l'Albert Pla el que diu és el que, el que escoltareu i després pues, ja va, veureu que... de qué va la cosa. A mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera ¿eh? y que nos asustara, que me aplaudieran, que me dijeran, muy bien hecho, muchacho. Se lo merecían desde hace mucho tiempo. Venga, corre, escapa. Yo saldría corriendo, pero antes de salir de la ciudad, me gustaría entrar en un banco. Y me gustaría robarles todo el dinero. Y me gustaría que alguien del banco intentara impedírmelo para poderle matar también. Y me gustaría que los clientes del banco muchacho. Lo deberíamos haber hecho nosotros mucho antes. Venga, escapa. Yo ahí con toda la pasta dentro de la bolsa de súper ahí saltando por los tejados, pero para... Antes de salir de la ciudad, me gustaría entrar en el edificio del Congreso o en el Senado o en el jodido Parlamento. Yo que sé, me da igual, entraría a tiros cagándome en la puta con cara de malo. Político que se mueva. ¡Pum! y ole, y ole. Me sacarían a hombros a la plaza, todas las multitudes ahí, pues, las madres entregándome a sus bebés para hacerse una foto conmigo. Mira, qué casualidad. El Palacio de Justicia. Voy a cargarme un par de jueces, ¿no? Pero a estos no me los voy a cargar a tiros, no. A estos me los voy a cargar a hostias justicia divina. La gente ya loca de alegría. Y ahí va nuestro justiciero, venga, corre. Y yo, yo qué sé, ya de paso entró en cuatro oficinas de cuatro multinacionales que yo me sé. Y, eh, sin especular, ¿eh? No quedaría nadie vivo. Y que se, pues, pues, secuestro al presidentazo de un bancazo de estos y me, me, me cagaría en la puta hacerle sufrir, torturarle y luego saca la recortada y por fin, libre, desnudo. Hay toda la gente ahí. está loco, pero es encantador. Le queremos. Mm, ¿Qué os ha semblat? Ah, aquest monòleg normalment eh, tirem música, però mm, pensava que com per la presentació... De... <laughs> Per dir una miqueta per on, per on anem, no? Sí, el pim-pam-pum, no? Anem? I tant, i tant. Home, tota una declaració d'intencions. Sí. <laughs> Jo no sé, que ara que estem a Ràdio Terra i no sé si ens, gent, si ens sent més gent, potser començarem a tenir més problemes, no? Mm, ojalà. <laughs> que vinc, que els estem esperant. Vinga, va, continuem amb música combativa, continua el programa Uh, ara són els Alsatsu, una, una banda, perdó, el Chatu, una banda, una banda jove de punk rock de de, de, a Euskal Herria, amb l'Iker, el Julen i l'Ibai. És un tema extret del seu primer CD, que en tenen dos, eh, uh, homònim del, del grup que es diu El Chasu, que és del 2015 i que porta com a títol No dejes de luchar. Ja veureu que, que està bastant guatxo. inmenso laberinto. No puedes encontrar la salida, se te rompe el vestido. Levanta esa cabeza, no dejes de luchar, serás mejor valiente. No dejes de luchar, levanta esa cabeza, no dejes de luchar, siempre. Compensa solo la felicidad, la sonrisa de tus hijos, la libertad. Levanta esa cabeza, no dejes de luchar, serás mujer valiente, no dejes de luchar, levantas esa cabeza, no dejes de luchar. molt bé, molt bé, ben guapa, ben guapa aquesta cancioneta del Salchatu, aquesta banda de, de, Irumberri, Òscar Aria, com us dèiem, què us ha semblat per aquí? Què, què us ha semblat, Eric? Doncs pues molt bé. Jo és que ja fa temps que et conec i l'Isma sempre porta alguna del País Basc amb aquest, amb aquest regust. Però a més, en, en aquest cas tu comentaves algú, no? de que la veu, la veu característica. aquí. <laughs> el David Summers, no? Una mica. <laughs> el, el David Summers, eh? David Summers d'Hombres que, però, Ahí està, eh? però a, lo, a los Caldun, clar que sí. Però llavors és pim-pam-pop, si portes algú que no, s'assembla a Hombres no, no, que? No, no, no, no. Recordeu punk rock de, des de un berry i a més amb, amb una veu ben guapa, clar que sí. Clar no, que molt sí. guapo el tema. Molt bé, més música combativa, això no s'atura. Uh, aquesta edició 208 tan especial, la primera a Radio Terra, estem super cofolles d'estar de, amb totes vosaltres avui. Què ens portes, Eric? Doncs pues mira, jo, jo avui he fet un programa molt raro i he tornat a buscar entre recopilatoris que tenia per casa i... tot bé? Sí. sí, estem buscant una cançó. Vale, doncs jo us he portat eh, una penya des de Cantàbria, que estan tocant des del 2008, que no sé si encara toquen, però es diuen Smooth Beans, que és com mongetes suaus o alguna semblant, i és d'un recopilatori que es diu Prau Segau Volum 1, que és música do it yourself de Cantàbria, es va editar el 2014, i aquest tema, que ja veureu que és molt bailongo, es diu All the Power to the People. Vaya! Vaya! família, com ho heu vist? Molt bé, no? Això semblava aquell, aquell programa que va haver-hi un dia, que es deia La Mamba no sé què, La ah. Mamba Negra o alguna així, no? Sí, Mamba sí, de radiotrama, efectivament. Bueno, això diuen, eh? Jo... No... Bueno, sí, sí, sí. Algun dia va sonar. Però sí, algun tenia, dia va sonar. tenia aquest regustillo, per si ens escolteu, Mamba Negra i per Radio Terra, perquè, perquè les que no ho sapigueu, la Mamba Negra era, era un programa de, de, de música negra que es feia aquí a, a, a Radio Trama i que, bueno, que de vegades pues, els soltem... Sí, sí. Aquests no són negres, són de Cantàbria, però la veritat és que toquen aquests ritmes jamaicans superbé. Vinga, aquí va ara. Vinga, va, pues ara des de, des de Cantàbria i des d'aquests eh, ritmes passem a, a uns ritmes més, més rap amb el, amb el Kronstadt, aquest rapero anarquista de, de Barna, amb un tema es diu Rates, del seu àlbum del 2010, Kronstadt. Vinga. Vinga. Puchantí, Puchantí, Puchantí, José Luis Facería, Luis Facería, Luis Facería, Emma Golma, Emma Golma, Emma Golma, Emma Golma, Ramón Vila, Ramón Vila, Ramón Vila, Ramón Vila, Kiko Sabaté, Kiko Sabaté, Kiko Sabaté, Marcelí mi Matana. Tenemos una historia que aún perdura de tortura de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es su de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista para vosotras siempre fuimos terroristas, vos pues no insistas más en llamarles compañeros. Son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero. Demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social. Homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis. Manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas Borráis las pistas de su trasfondo ideológico. Si vivieran, seguirían igual. ¿No lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento. Estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas de esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas, en las venas de las libertarias de cada siglo, corre la misma sangre o pensáis que son distintos, a distintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca, placa y pistola, define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años, sus amos nos pisan, dictaduras, democracias, siguen robando vida Queréis que os demos las gracias. Lo que tiene gracias que nos habléis de los valores de nuestros muertos, sucios recuperadores. Que lancéis flores por un glorioso pasado. Y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre. En nombre de mis ideas, dejo claro el mensaje. Sacad nuestras babas de nuestros antepasados. Antes olvidados que recuperados. des de Barcelona al nostre company Kronstadt, que ha sonat més d'una i més de dues vegades aquí al, al Pim Pam Pum. Un clàssic. Un clàssic. Un clàssic, clar que sí. Ben guapa la proposta de Manolo, sempre fent pujar el pac i el Pim Pam Pum. Continua aquest programa de música combativa Continua amb una banda que de ben segur que us sonarà a tots i a totes, és La Gossa Sorda, la banda de Pego. Porto un tema que van enregistrar eh, amb el seu darrer LP, que és l'última volta, que és un LP amb el qual ho deixen després de, de molts anys i que és el clàssic Esbarzers, o sigui que segurament que us la coneixereu, canteu-la i balleu-la. Ahí va. calents més cursat per l'arc de l'estació de trens Soc l'últim passatger fa l'andana dels teus ulls l'últim ajust a banyar rosa i a va qui collons s'ha pagat la llum car de rodania i a pesset set botes per setmana m'enamore del teu peu és que arribes com ens cau el cel damunt i amb el llit del mig la guant de dire cap amunt depressão. amore via saber que acabe sempre en el teu carrer. Yeah, allí sento una melodia, a rap de canyament carícia Quan Veniste a buscar l'alegria, no sé per què acabe sempre en el teu carrer. Yeah, m'acabes de llit quan mor el dia, i tu sempre m'arreplegues l'ànima dels peus. República! República! Tombem la sala o què? Tombem sorra per tot el que pot heu donat estos anys, cavallers. Bona nit. Déu-n'hi-do, déu nhi déu a la gossa sorda, espectacular en la seva última volta. Esperem que us hagi agradat, esperem que allà on estigueu s'estigui agradant aquest nou programa per Radio Terra. Continua la música combativa, continua el pim-pam-pum en aquesta edició 208. Ara és el nostre company Eric qui agafa el relleu. Clar que sí. portes, bonic? Doncs pues mira, a mi aquesta cançó m'ha fet pensar en el Ricky, que ens falta molt, i estem pensant molt en ell avui, però perquè està a festes de, de Puigcerdà i s'acaba de veure una sidra i no sé, aquesta cançó m'hi ha fet pensar. Però bueno, jo us porto un tema totalment diferent, d'aquestes coses que m'agrada portar a mi de post-punk, post-rock, coses així més... Més... Més post? Sí, més post, sí, sí. Llavors us porto If These Trees Could Talk, o sigui, si, si aquests arbres poguessin parlar, És són una penya dels Estats Units que toquen des del 2006, i des del seu CD homònim us porto un temazo que es diu Signal Tree. Signal Tree. Com heu vist el meu tema progressiu? perdó, que tenia el micro apagat... Eh... Com ho catalogaries? Cat... <laughs> bueno, jo diria que era bastant progressiu i, i, i bastant post, també, sí. així a, a nivell general, eh? Sí, sí, sí. També hem notat que tenia molta reverberació i costava de quadrar el so, però... Sí, però, però és molt, molt aquest estil que, que portes al pim-pam-pum. Sí, a mi m'apassiona. Que, M'agrada, m'agrada. I ara per, per seguir canviarem una miqueta d'estil. Uh, anirem amb un anarcorap des de Santiago de Chile. Són les marmotes en el bar uh, <laughs> amb col·laboració amb els Protestango. Eh, és un tema del 2011 eh, ah, que es diu Mata a tu patrón i això ho diu tot. Directly from the ass of the world, just another musical bomb from Madriguera Producciones. Realidad inflamable. Volumen 2. del horario, de los malos tratos, un pésimo salario, harto del puto trabajo. Salí a buscarme la vida sin miedo a la muerte. Si ya estuve en el infierno aguantando el asco ese gerente. Al principio me enredé más que la chucha, me costaba hacer la chauchama Más cuando venía la ayuda. los bastardos no me asustan, pero si me quitan la mercadería, no me va a alcanzar para alimentar a mi familia. Llego cansado con la pata de onda, pero si la suerte me acompaña, me quedo en la casa. Un saludo para los músicos, malabaristas, comerciantes. Hay que estar unidos y cuidarnos en la calle movilizándome en la cleta de mi santo y nadie sabe la receta. Otros adueñan del lugar, son bien caretas. y no entienden ningún código en la yeca. Asegurados pura caca seca. No soy completamente libre, estoy claro, pero ni cagando mato yo mi tiempo laburando. Hacerme las monedas necesarias, el consumo no me llama, más me llaman mis amigos pa' fumar la rama. Nunca más patronado, humillado, preocupado de no llegar atrasado, bien cansado. Ahora da igual si trasnochaste, el que se autogestiona se levanta a las dos de la tarde. Alegría enorme. Mandé la mierda ese deforme de uniforme porque nunca me conformé. Ni quiero conformarme a ser un enfermo esclavo, moderno, eterno, presidiario del mal salario. A todas y todos los empresarios, con vida autogestión, pedaleando por el barrio. No quiero jefa, ni patrón, ni encargado, nunca más ser un idiota, estresado, adiestrado. Mi tiempo vale mucho. No quiero distracción, ya no negocio mi ocio por no tener opción. estoy historia día tras día voy escribiendo, construyendo conciencia Voy ambulantemente, sonriente, en bicicleta, mirando la gesta de la gente por la yeca, traficando empanadas, ensaladas de frutas, ilegal siempre cuando viene la ayuda. No me preocupa, me buscan con lupa, pero no pueden verme, sé camuflarme y muy bien esconderme. Puedo perderme entre la multitud, ser un buen compás la actitud junto a los viejos y la juventud. Así es el tema, animate, esa cadena que te condena, quítate. Con imaginación, autogestionate, la solución a tu problema apenas junto boicoteemos al sistema. Perdemos nuestro tiempo. dignifica nunca ha sido la verdad. El trabajo no te explota si se hace en comunidad. En espacios colectivos sin patrón ni autoridad. El capital es el problema con su sobreproducción. Y te dicen que tu esfuerzo beneficia a la nación. Abajo el trabajo asalariado que condena ocho horas como esclavos. Este mundo me da pena. para la clase empresaria. Y que el trabajo no puede ser vida sana. Lo que queda de tiempo lo ves en pantalla plana. La gente está alienada. Y es por eso que yo quiero con trabajos asquerosos que carcomen tu cerebro. con esas caras deprimidas la micro que demuestra la violencia del sistema de los ricos. La vida es otra cosa. Yo dejé de lavar losa en restaurantes de burgueses con comidas muy costosas. Hace siempre lo mismo, la mente embrutece. Saca la vuelta y al jefe desobedece. Esclavos de la escoba, especial de la oficina. Vegas poco creativas que tu mente determinan. Duerme en su cama, ya tiene su propia cana. Alarma del celular suena a las 6 de la mañana. La autogestión tiene carácter subversivo. Y es que va del individuo hacia los cambios colectivos trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. La meritocracia. Es del pasado. Te dicen que ser bueno es igual a ser esforzado. nuestro Trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. El ocio y la flojera. la felicidad. Que el trabajo dignifica nunca ha sido la verdad. des Santiago de Chile, Marmotes en el bar, que he dit que es ah, eh, sigut un gran descobriment que és eh, anarcorrap, diuen, però a més té com aquest violí de música balcànica una mica, no?, de, de, de fons, que li dona un toc que, que a mi m'ha agradat molt. Manolo, tremenda, tremendíssima, espectacular eh. pujada de pala que t'has fotut aquí ara mateix al pim-pam-pum per Radio Terra. Bé, no? Penya, allà on estigueu, millor, no, ara? O no? O no? Sí, no? Ara segur que sí. Ah, que sí. Ara segur que sí, ara segur que sí, ara segur que segueix aquesta edició 208, segueix el pim-pam-pum, seguim aquí a, a Radio Terra, que no ens falti de res. Mireu, us porto ara a una altra banda, avui vinc bastant, bastant euskaldun, no, no em digueu per què, però, però és així. Són els eh, Itxiaren Semenac, és una banda bilbaïna d'esca, punk i rigui. A més, no venen soles, no venen molt ben acompanyades per l'Evaristo de la Polla Records, és un tema que, de fet, ja ha sonat en aquest programa, però que avui també volia tornar a posar. És Todoeta del 2014 i li vull dedicar molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, per tu, va, carinyo. Enjoy! Ha ha ha ha ha ha! us ha semblat aquesta cançoneta del Siciaren Semenac? Com dèiem, amb l'Evaristo de la Polla Records, espectacular temazo, tot de seta boníssima. És, e- és un temazo brutal. Havia sonat. Havia sonat, tot s'ha de dir, però es mereix la pena tornar a sonar. Eh? I tant que sí. I tant, a mi fa pensar en els titiriteros, no? Allò que a l'obra de teatre posava Gora al Caeta i els van fotre el talego per això. Gora Galleta, també hi havia un grup que la, que la cantava. Totes som Eta. Sí, sí. Això és, clar que sí, que ens busquin, que aquí estem. Més música combativa, però, però no tant. No tant, perquè sempre ha arribat aquest moment per la gent que sou de Radio Terra, que és el primer cop que ens escolteu, arribat a aquest moment, arriben la nostra secció de llibres combatius. Ole! Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. le burro, le burro, le burro. Anarquismo. Nombre dado al principio o teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, sociedad en la que la armonía se obtiene no por la sumisión a la ley, ni por la obediencia a la autoridad, sino mediante acuerdos libres entre diferentes grupos, territoriales y profesionales, constituidos libremente para la producción y el consumo, así como para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. Se os da Kropotkin, de la Enciclopedia Británica, y un atra, En poques paraules, si no eres un, un utópico, és que eres un imbècil. I això és de Jonathan Friedman, a uh, Indigenous Planning Times. Bé, això és el que encapçala el llibre que us he portat avui, que és una mica improvisat, estic una mica nerviós, també és el primer dia que ho fem per Radio Terra, però bé, és un gran llibre del David Graeber, aquest, aquest universitari anglès, que és Fragmentos de Antropologia Anarquista. Està editat per Virus Editorial, no fa gaires anys. Tinc només una mà, llavors és difícil passar de pàgina. Es va editar el 2014. I bé, eh, aquí ens agrada molt, el Manolo també s'ha llegit i és un llibre que ens va agradar moltíssim perquè aquest, en David Graver, té, té una manera molt didàctica de parlar sobre, sobre la societat i, i el ser antropòleg o estudiar d'antropologia et dona una visió com molt, molt específica, molt clara i molt molt, amb els ulls molt oberts, no? Diguéssim, no, no és una cosa dogmàtica i tancada, sinó que reflexiona molt des d'haver de, vist món i des d'haver vist diferents maneres de funcionar. I llavors el tio fa unes reflexions molt interessants. En, en aquest llibre es planteja molt per què, per què l'anarquisme no està a les, eh, a les universitats tal com està el marxisme, i planteja que és molt perquè l'anarquisme és, és una teoria que en realitat està més enfocada a l'acció, que no és tant de de donar-li voltes i que per això hi ha tantes corrents però que al final els anarquistes <laughs> s'intenten fer notar pel que fan i no pel que diuen. I, i a partir d'aquí doncs, va desglossant molts temes, va parlant de, de com l'antropologia pot ajudar l'anarquisme, de per què totes les traves a l'acadèmia, i diguéssim que també es dedica molt a, a... Hi ha un capítol dedicat a això que es diu Derribando muros, que es dedica a a contrarrestar totes les crítiques que es fan sempre a l'anarquisme, no? De, oh, però i com funcionaria una societat sense policia? Oh, i què recolliria les comunitats? I aquestes coses, una mica com ho feia el, el Gelderlos a l'anarquia funciona, doncs ho fa des d'una travessant que, com us dic, és, és molt didàctica, és, és com molt fàcil de llegir i, i fa reflexions superinteressants. També també parla molt dels espais aquests invisibles des d'on es crea el poder, no? que poden ser des de cercles de, de confiança, no? grups d'afinitat, petites famílies, i com des d'aquí és d'on realment es fan les revolucions. I bueno, havia subratllat algun fragment, però la veritat és que no ho tinc superclar. Un altre punt que us volia dir que, em, que em va agradar molt és que parla de societats, diguéssim, sense estat, que algunes encara funcionen i de quina manera funcionen, i n'hi havia una concretament, els Piaroa, que, que viuen allà amb, per l'Amazones, entre, entre Colòmbia i... no me'n recordo, però, però per allà dalt, diguéssim, a dalt de tot d'Amèrica de, del Sud. I, I allà tenen una manera de fer molt igualitària perquè tenen com una cosmovisió que si fan mal a la comunitat no? diguéssim que els déus els perseguiran per sempre i llavors tenen com una, una visió del bé i el mal que és supercomunitària i encara són seminomàdics i etc. I com això posen molts exemples i contrasta molt com amb la teoria clàssica i, i res, no sé, us he anat dient el que se m'ha acudit d'haver llegit aquest llibre, no sé si voleu comentar res. Bueno, que com sempre portes una proposta espectacular, un llibre per no perdre's-el. Sí, Bueno, només per recordar-vos, és, és un llibre curtet, que es llegeix molt fàcil, com us deia, té en prou feines algo més de 100 pàgines. És Fragmentos de Antropologia Anarquista, del David Graver, i el podeu trobar a Virus Editorial, a les llibreries o per internet, d'allà on aneu. Està editat el 2014 i res, des del Pim Pam Pum, us convidem molt a que el llegiu perquè val la pena. Clar que sí. Moltes gràcies, Eric, per la teva secció, espectacular com sempre. Això no s'atura, això continua, l'edició 208 del Pim Pam Pum, primera per Radio Terra, continua. Ara és l'Eric, que sempre que, que explica el seu llibre, sempre que ens porta un llibre, després tira un tema relacionat o no amb, amb aquest llibre. Avui que ens portes? Sí, mira, avui em costa una mica relacionar-ho, també he fet un liu al fer l'ordre dels, dels, dels temes, però bueno, us he portat un temazo d'un cantautor nord-americà també, que es diu Paul Baribó, que es diu Ten Things, 10, 10 coses, des del seu àlbum Grand Ledge del 2017, i res, són 10 coses que totes hauríem de fer sempre. Name 10 things you want to do before you die and then go do them. Name 10 places you really want to be before you die and then go to them. Name 10 books you want to read before you die and then go read them. Name ten songs you wanna hear again before you die. Get all your friends together and scream them. Because right now, all you have is time, time, time. Yeah, but someday that time will run out. That's the only thing you can be absolutely certain about. Think of all the things that are wrong with your life and then fix them. Think of all the things that you love about your life. Be thankful you are blessed with them. Think of all the things that hold you back and realize that you don't need them. Think of all the mistakes you have made in your life. Make sure that you never repeat them. Because right now, all you but someday that time will run out. That's the only thing you can be absolutely certain about. In 10,000 reasons why you never want to die, go and tell someone who might have forgotten. Try to list the endless reasons why it's good to be alive, and then just smile for a while about them. Soon the sun will rise, and another day will come. Soon enough the sun will set, another day will be gone. And right now, all you have is time, time, time. Yeah, but someday that time will run out. That's the only thing you can be absolutely certain about. Ah. Què? Com ho veus això? Jo descobert aquest tema avui i la veritat és que m'ha encantat. Molt bé, no? Ha entrat molt fina després d'aquesta de, presentació del Fragmentos d'Antropologia Anarquista. Sí, sí, és com una alliberació, només amb la guitarra. A mi hi havia un punt que em recordava el Mateo, és en plan meteòlica nord-americà. Sí, sí, eh? sí que tenia el seu rotllo amb, amb unes malles i una guitarra plena de, de pegates. Sí, sí, sí. Però pues res, us el recomano. Molt bé, pues seguirem, seguirem el programa amb una miqueta d'esca, eh, seguiré des de, des de Xile. Ja us dic que avui porto tres temes de sis, eh, són de, de Santiago de Xile. Uh, la veritat és que a mi m'agrada molt investigar música de per allà perquè hi ha molta varietat i molts grups i seguirem amb els Escaldic amb un tema que es diu Rea La reacció en auge. sempre diem aquí al Pim Pam Pum, ens ha pillat el toro, que això vol dir que, que la cançó s'ha acabat, no ens hem enterat i ja estàvem aquí, pues, mira, fent unes birres i tal i qual, i, i ens ha pillat, ens ha pillat. Però bueno, però al marge d'això, què us ha semblat als, als Escaldic? Molt bé, tio. Avui estàs platòric, eh? Bé, no? Avui sembla que hem tirat uns quants temes així d'esca. Aquest era una miqueta més acceleradet, però... No, però, però bueno, molt bé, bé no? molt bé. No, no entraves que core encara. No, no, no pues seguirem, no? Seguirem, seguirem amb més temes, seguirem aquí al Pim Pam Pum. Uh, mira, us porto, en aquesta ocasió us porto un tema de, del Cecian, que és aquesta banda navarresa de la Sacana, formada el 2006. Uh, eh, són el Fran Punk, uh, fan, perdó, punk rock, hardcore melòdic i ska, i bueno, hi ha, hi ha el Bonilla, que és un col·lega que toca en aquesta banda i que li volem dedicar aquesta cançó amb ell. És un, és un LP que s'anomena Agalac Estindús del 2014 i, i un tema que, que porta com a títol eh, Sugara Gugara. Ahir us deixo amb ella perquè la gaudiu. Aupa! Mm. canícoles que tant ens agraden, els Sian, banda de, de la Sacana, de la vall navarresa de la Sacana. Què t'ha semblat? Què t'ha semblat aquesta cançoneta, Eric? All right, m'ha semblat molt bé. Segueix caminant. Que... Sí, sí, les hagut de posar a última hora, però el teu ritme norteño està caminant molt bé, tio. Sense, sense oblidar alguns petits problemes tècnics que sempre tenim aquí al Pim Pam Pum, perquè si no, no seria, si no, no seria el Pim Pam Pum. Esperem que allà no estigueu, esperem que quan escolteu aquest programa us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Això no s'ha aturat, això comença a fer baixada, això vol dir que s'acaba el programa en unes quantes cançons i tirarem ara els darrers cartutxos. Em sembla que ara el que tira és l'Eric. Sí, sí, sí, penúltima ronda. Jo us porto un clàssic, bueno, no sé si el compartiu, però per mi és un clàssic. Us porto Randy, aquesta banda de, de Suècia, torno als 90, i us porto un temazo que és Working Class Radio, ja que aquí estem fent ràdio, ràdio per la penya com nosaltres, i res, del seu CD You, Can Keep, uh, you Can't Keep um, a Good Band Down, del 1998, i res, home, balleu, que és Randy. estar el Furi i el Marc, que tal, que tocàvem aquesta cançó. Intentaven tocar-la amb mi, que jo me'l vaig, era ah, sí, eh? superpetós, però els, ens ho passàvem molt bé. Els Punky... Punky Rooster. Punky yeah. Rooster, <laughs> ahí sí, està. Sí. Aquí molt una bé. abraçada a tots. Molt bé, molt bé, pues seguirem, seguirem amb el programa. Uh, jo m'aniré per on ha anat tot el programalisme, cap al nord amb els Democràcia Zero, un grup de música anticomercial des de, des de Sisur, amb un tema que es diu Stop Control. ¡Es, es, es! ¡Androlárica! se debe cimentar buena parte del progreso de Nuestro interés es españolizar a los alumnos. Porque veo incultura, en policías, a las puertas de colegios cargando con alevosía, foracas militarizados, custodiando a la policía, menores que son fichados por apoyar la amnistía. Democràcia Zero des de Sisur. Eh, com hem dit, això fa molta baixada i posem les crestes espectacular tema zarranga en el que s'acaba de tirar el mestre Manolo, sempre fent pujar el pa, fent, sempre fent tremolar els ciments del casal independentista i popular Can Capablanca. Seguim amb més música combativa. Hola. L'última punt que tema res, seguim. És que portava una miqueta de cua aquest tema, eh? No, no s'amoïneixi pas. Com dèiem, seguim amb més música combativa, segueix el pim-pam-pum, acabant ja, són els Fiasco, la banda, la banda gironina de Punt Core, són el Jaume a la bataca, el Gomà a les veus, el Ricard i el Bisonte a les guitarres i el Pep al baix. És un tema zarrangano, extret de la Fiesta de la Democràcia del 2013, que porta com a títol La mala reputació. Thank you. en mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Hágalo que hagas igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Hágalo que hagas igual, todo lo consideran cago en Déu. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com ha anat això. El Mals Fiasco, la banda gironina, com dèiem, que us ha semblat això? Home, hem de tenir la nostra pròpia fe, si no, no anem a parar. I tant, la mala reputació sempre ens acompanya. Doncs et dic una cosa, no sé si saps, que això és una versió d'un cantautor Sí. No? Que no sé si l'hem portat a, la, a la versió original. Jo crec que sí que la vas portar tu, Manolo. Sí, és que a mi em sona, o sigui, jo aquesta cançó la, la tinc i ara no sé si l'he portat o no, però si no, pues ja us, us la portarem, no? I tant que sí, i tant que sí, la, la portarem al proper, que serà d'avui en 8, Eh, fa tanta baixada que acabarà el pim-pam-pum, acabarà com sempre amb un parell de temes que ens tiraran el, el company Eric i el company Manolo. que dius, guapo, Amb què t'acomiades? Bueno, jo ja, com que ens estem presentant i no ens coneixeu, tenim una secció que es diu secció d'Espeine. Llavors, eh, ha arribat el moment. i us porto una banda des de, més al nord encara, des de Finlàndia. Us porto els Ristisato amb el seu Batio Rahasta, que ja veureu que... Bueno, si enteneu alguna cosa, sisplau, envieu-nos un correu perquè molt bé, doncs per seguir amb la secció d'Espeine, jo acabaré amb els Delinquir, també des de Xile, que és un grup de punk oscuro, político i 100% anticarcelario. Uh, abans he portat un tema d'un altre grup que es deia Mata a tu patrón i en aquest cas es diu Acribilla a tu patrón. Molt bé, penya, doncs eh, ha estat tot un plaer estan totes vosaltres, ha estat un plaer començar aquesta, aquesta andadura per Radio Terra, és tot un repte per nosaltres. Sí, jo també volia dir, per fer una mica d'espam, que tot i que ara estem a Radio Terra, seguim a Radio Trama, que normalment ens podeu seguir a radiotrama.cat, que fem streaming i també se sent en directe des de Sabadell. I bueno, també ens podeu trobar al Twitter i que, re, que estem molt contentes que ens segueixi més gent. També des de Berga ens podeu sentir a, a Radio Pinsania. Així, així que res, ja ho sabeu, pim-pam-pum, això és el que fem. Molt bé, família, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta, família! Ah!